Petra ur ukla Ar pan vet jwe e welan an or i tremen ba ama. Mar sa ne lenn chikour gen Pi oui a, hon ikla a liz varn. Nor te mil bel, ba ru franses ma. Hag eus Peche me monnet ar yeun gout ur ma, betak un trivet goulau ru e an eus un tapet ru ur maner ar un tu klei. Ru franses tchutan ou ur boarvet ar un tu